Psalm 138 In finum Salmus David Domine probasti me e coniovisti me tu coniovisti sessionum meam et resurrectionem meam intellectisti cogitationes meas de longe semita meam et funiculum meam investigasti et omnas vias meas previdisti, quia non est servo in lingua mea. Ece, Domine, tu coniovisti omnia, novissima et antiqua. Tu formasti me, e posuisti supe me manum tuam. Mirabilis facta est scientia tua ex me, confortata est, et non potero areum quo ibu a spiritu tuo, et quo a facio tua fugiam. Si ascendero in celum, tuc tu ilic es, si descendero in infernum, ades, si sumsero penas meas, diluculo, et abitavro in extremis maris, et tenum iluc manus tua deducit mei et tenebit me dextra tua. Et dixi, fortis tenebre conculcabunt me, et nox illuminatio mea in delicis meis, quia tenebre non obscurabunto a te, et nox sicut dies illuminabito, sicut tenebre eius, ita et lumen eius, quia tu posedisti reines meos, suscep pisti me de utro matris me. Confitebo tibi, quia terabilitea magnificatus es, mirabilia opera tua, et anima mea cognoscit nimis. Non est occultatum os meum a te, quod fecisti in occulto, et substantia mea in inferioribus terrae. In perfectum meum viderunt oculi tui, et in libro tuo omne scribentur. Dies formabuntur, et nemo in eis. Mii autem nimis honorificati sunt amici tui. Deus nimis confortatus es principatus seorum numerabo eos et super arenam multiplicabuntur ex orexi et ad hoc sunt tecum si occideris deus peccatoris veri sanguinum declinate a me quia dicitis in cogitatione accipient in vanitate civitates tuas nonne qui odorunt te domine odram, et super inimicos tuos, tabesham, perfecto odio odram illos, et inimici facti sunt mihi. Probame, me, Deus, escitu cor meum, interroga me, e cognosce semitas meas, et vide sia si via iniquitatis in me est, et deduc me in via eterna.